الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, tebareke wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, Juče smo imali naš redovni termin e, u kojem se srijedom družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Četvrtkom je inače običaj da imamo projekat Čitaoni, ali evo u ovom e, vremenu, kao što svi znate, ograničeni smo sa kretanjem, zabranja su e, javne okupljanja, tako da smo odlučili da četvrtkom, ako Bog da nastavimo komentarisati knjigu Rijadu Salihin, čak možda ako nam ne zabrane internet, E, pošto se nešto špekuliše, da nam umanje korište interneta, možda i još neki dan u sedmici uvedemo e, komentar knjige Rijadu Salihin i možda, ako Bog da, u skoro vrijeme i završimo sa ovom knjigom. Mi smo juče e, družili se sa knjigom Rijadu Salihin, govorili smo o nekim interesantnim poglavljima. Danas, ako Bog da, e, rekli smo, zaustavili smo se na 1700. hadisu, 311. E, poglavlje. 311. poglavlje u kojem imam Ennevi Rahmetullahi Alihi kaže u nasla, e, naslovu onome koje je u bijeli ili crveni luk, piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris, zabranjeno je ući u džamiju prije nego što taj miris iščezne, izuzev onome koje u prijekoj potrebi da uđe. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju želi da nam pojasni šta je to zabranjeno u pogledu čovjekovog odlaska u džamiju. Svakako želim da iskoristim priliku prije nego e, počnemo konkretno komentarisati ovo poglavlje, da vas pozovem e, da se vratite na arhivu predavanja knjige Rijadu Salihin. E, mi smo već održali više od stotinu predavanja komentaršući ovu blagoslovljenu knjigu, ovo vrijeme u kojem čovjek dosta vremena provodi e, u kući, dobro bi bilo da se iskoristi. Jedna od korisnih stvari jeste definitivno da čovjek od početka knjige počne i da presluša sve ono što smo snimili u komentaru ove knjige. E, knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena knjiga. E, ja sam se trudio u granicama svoje mogućnosti da pojednostavim propise koji su spomenuti u ovoj knjizi. E, u mnogim poglavljima Od sebe sam dodavao dosta materijala kako bi određene cijeline zaokružio, tako da e, slobodno mogu kazati da insan koji bi preslušao svih stotinu predavanja e, koja su snimljena kao komentar knjige Rijadu Salihin, definitivno, definitivno naučio bi mnogo, mnogo stvari koje su potrebne u svakom životu, a vezuju se za propise Islama. 311. pod poglavlje na 765. strani rekli smo, kaže imam en nevi onome koji je bijeli ili crveni luk, piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris, zabranjen da uđe u džamiju. Prije nego što taj miris iščezni. Izuzev onome koji u prijekoj potrebi da uđe. <clears throat> imam en nevi rahmetullahi alihi počinje s jednim novim poglavljem u kojim nas podučava i pojašnjava da čovjeku koji je u crveni ili bijeli luk, ili nešto slično tome što ima jak i neugodan miris, takvoj osobi je zabranjeno da ide u džamiju kako bi zajedno sa ljudima obavljala kolegijalni namaz džemat ili radi džume namaza. E, znači čovjek musliman u takvoj situaciji neće ići, neće ići u džemat. <clears throat> Kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, onome koje je jeo bijeli ili crveni luk, piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris – Kažu islamski učenjaci da neugodan miris može nastati kao plod konzumiranja onoga što je zabranjeno u ovom slučaju, primjer radi duhan. Svakako, e, ovo je jedan od pokazatelja kako je islam savršen, kako je potpun, kako je definisao čak i neka najsitnija pitanja. Čovjek odlazi u džamiju, želi da klanja, želi da se tu posvijeti svome gospodaru – prinuđen je da stoji u safu sa ljudima kada klanjaju zajednički namaz, može se desiti da do, do nas stani neko koji je konzumirao bijeli luk, crveni luk ili eventualno nešto drugo, ili neko ko konzumira duhan, nepušači su izuzetno osjetljivi i znači osjete veliku neugodnost od pušača kada stoje do njih u safu. Pa je islam znači spriječio nešto što će čovjeka omijesti u njegovoj koncentraciji u namazu prilikom obavljanja ibadeta u džamiji, pa je spriječio takva dešavanja na način da ljudi koji su jeli crveni i bijeli luk ili nešto drugo što ima neugodan miris, da ne dolazi u džamiju. Sve propis je znači, važići do momenta dok se oni ne riješi te, ne, tog neugodnog mirisa. Kada je u pitanju crveni i bijeli luk, treba spomenuti činjenicu da je islamom dozvoljeno da se jedi crveni i bijeli luk. Da ne govorim o tome što je znači medicinski potvrđeno da su i crveni i bijeli luk zdravi. Pa znači islam ne zabranjuje čovjeku da jede i konzumira bijeli ili crveni luk, ali zabranjuje mu da onda kada konzumira crveni i bijeli luk i ima pri sebi neugodan miris da u tom periodu odlazi u džamiju kako ne bi druge ljude uznemiravao u njihovom ibadetu. Kada su u pitanju konzumenti i oni koji konzumiraju duhan, u ovom slučaju oni neće kazati dobro, ja konzumiram duhan, zbog toga neću u džamiju, tada bi bilo da ne ide nikako u džamiju. U tom slučaju, pošto se radi o konzumiranju nečega što je haram, mi kažemo čovjeku treba da prestaneš sa konzumiranjem duhana i nakon toga možeš ići u džamiju i nećeš nikoga uznemiravati. Pa smo rekli da je propis vezan za vrijeme u kojem čovjek, znači, e, u kojem se od čovjeka osjeti neugodan miris od nečega što je on konzumirao. Kaže imame, ne bi zabranjen ući u džamiju prije nego što taj miris iščezni, izuzove onome koji prije koji potrebi da uđi. Ako bi se desilo da čovjek ima veliku potrebu da uđe u džamiju, a konzumirao je bijeli ili crveni luk, a znači on će otići, obaviti ono što mu je potrebno i napustiti džamiju. <clears throat> Kaže se u 1701. hadisu od Ibnu Omera, prenosi da je Allah poslanik rekao, ko bude jeo ovu biljku, odnosno bijeli luk, neka se nipošto ne približava našoj džamiji. Ovo je znači hadis u kojem se kaže neka se ne približava onaj ko jede bijeli luk našoj džamiji. Kako neko ne bi shvatio da se propis samo vezuje za džamiju Božijih poslanika, ali se letu selam, u drugom hadisu je došlo da je Allah poslanik rekao neka se ni pošto ne približava našim džamijama. Onaj ko jede bijeli luk Jasno, Boži poslanik daje propis, neka se ne približava našim džamijama. To je prvi propis koji trebamo večeras naučiti. Insan, ako je jeo, konzumirao crveni ili bijeli luk ili nešto drugo što ima neugodan miris, onda neće odlaziti u džamiju radi kolektivnog obavljanja namaza, sve dok se taj miris pri njemu čuje. Kaže se u drugom hadisu, 1702. od Enesa radi Allahu ta'ala, on prenosi da je vjerovjesnik sallallahu sallam rekao, ko bude jeo ovu biljku, neka nam se nikako ne približava i neka ni pošto ne klanja zajedno sa nama. Neka se ne približava nama, u smislu neka ne dolazi u džemat i ne, neka ne klanja zajedno sa nama. E, znači, jedan od validnih razloga, <clears throat> jedan od validnih razloga zbog kojih je čovjeku dozvoljeno da kada čuje ezan, da se ne odazove ezanu, jeste i to da čovjek konzumira nešto što ima neugodan miris, čime će uznemiravati druge ljude. U 1703. hadisu stoji da je Allah poslanik rekao koje je u bijeli ili crveni luk, neka se ulja udalji od nas i neka napusti naše džamije. <clears throat> u rivajetu i predaji imama muslima stoji da je poslanik rekao koje je jeo crveni ili bijeli luk ili prasu, neka se nipušto ne približava našoj džamiji jer melekima smeta ono što smeta i ljudima. Pa je ovdje Allah poslanik nakon što je pojasnio da osoba koja jede bijeli luk, crveni luk, prasu ili nešto što ima neugodan miris poput bijelog ili crvenog luka, rekli smo da se to odnosi čak i na duhan, treba da izbjegava obavljanje namaza u džami, a razlog je, kaže Allah poslanik, doista i melekima smeta. Prvo što čovjek kada dođe u džamiju uznemirava ljude. Ne mogu ljudi smireno klanjati namaz zbog kojih su došli u džamiju, a s druge strane on na taj način uznemirava i meleke, kaže Allah poslanik, doista i melekima smeta ono što smeta i ljudima. I posljednji hadis u ovom poglavlju, 1704. Eh, hadis od Omera radi Allahu ta'ala eh, jednom prilikom je držao hudbu <clears throat> na koje između ostalog Omer kazao O ljudi, vi u istinu jedete dvije biljke, a obje ih smatram odvratnim. To su crveni i bijeli luk. Vidio sam kako bi Allahu poslanik alihi salatu wasalam u slučaju da je kod nekog čovjeka u džami osjetio nje, eh, njihov miris, naredio da tog čovjeka istjeraju u, u Baqiju l-Gharqad. Zato onaj koji bude htio jesti, neka ih kuhanjem ukloni, neka kuhanjem ukloni njihov miris. E, ovaj hadis vidimo prenosi od Božijeg poslanika Omer radijallahu ta'ala anhu i kaže da Allah poslanik ali se letu vaselam kada bi osjetio da je neko došao u džamiju a <clears throat> od njega se osjetio e, neugodan miris crvenog i bijelog luka naredio bi Allah poslanik da tog čovjeka odalje iz džamije i ne samo negdje blizu džamije, da ga odalje skroz do mezarluka. Pa je, znači, u ovom hadisu dokaz koliko islam pazi na ambijent u džamiji. Do te mjere je da insan ako dođi i prekrši to pravilo, znači dozvoljeno je takvog čovjeka sankcionisati na način što će biti udaljen iz džamije kako ne bi druge ljude, kako ne bi druge ljude uznemiravao. <clears throat> E, to su bili neki osnovni propisi koji imam e, Ennevi Rahmetullahi Alihi spomenuo vezano za e, čovjekov dolazak u džamiju kada jede crveni i bijeli luk. Možemo ih rezimirati u nekoliko stvari. Prva stvar, u islamu je dopušteno i dozvoljeno da se jede crveni i bijeli luk. Osoba koja jede crveni i bijeli luk, e, u periodu dok se od njega još osjeti neugodan miris, neće odlaziti u džamiju kako bi s ljudima klanjao zajednički namaz. <clears throat> Razlog zašto je zabranjeno da čovjek dolazi u tom periodu jeste uznemiravanje drugih ljudi i uznemiravanje melijeka. Rekli smo da sve druge stvari koje su imaju neugodan miris, analogno crvenom i bijelom luku, uzimaju isti propis – Pa osoba koja konzumira duhan i čuje se na duhan, treba da, znači, treba da pazi da na taj način uznemirava druge ljude. Rekli smo, kada je u pitanju crveni i bijeli luk, to su dozvoljene halal biljke, kada je u pitanju konzumiranje duhana, konzumiranje duhana je apsolutno zabranjeno, samim tim čovjek treba da ostavi ono što je zabranjeno, samim tim će izbjegavati ono što uznemirava druge ljude. Da korist bude i veća, ja sam pripremio nekoliko propisa koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, a koji se odnose na čovjekov odlazak u džamiju. Vidjeli smo jučer u hadisma da je Omer radijallahu ta'lanhu kritizirao ljude koji su podizali glas u džamiji, pa im je čak zaprijetio da bi ih sankcionisao, ali kada je čuo da su oni iz Paifa, onda je odustao od sankcija. Čovjek vjernik, musliman, pošto skoro pa svakim danom odlazi u džamiju, trebao bi da se poduči osnovnim propisima vezanim za odlazak u džamiju i boravak u džamiji. Mi ćemo, ako Bog da, kratko i rezimirano spomenuti dvadesetak propisa koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, a vezuju se za čovjekov odlazak u džamiju. Prva stvar, prilikom odlaska u džamiju čovjek bi trebao da obuče najljepšu odjeću, trebao bi da, da pazi na higijenu, ličnu higijenu, trebao bi znači da se namiriše najljepšim mirisom koji posjeduje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, kada idete na molitvu da obavite hudu zinetekum inde kulli mesjid kada god idete u džamiju vi se lijepo obucite pa čovjek vjernik treba da pazi u kakvoj odjeći ide u džamiju treba da pazi znači E, ako koristi misvak da koristi misvak da opere zube, da se namiriše lijepim mirisom kako ne bi uznemiravao druge ljude, a samim tim da će stajati pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, čovjek treba da pazi na svoj izgled. <clears throat> Druga stvar jeste e, taj propis kojeg nam je, e, hajde da kažemo pojasnio, imam nevi da čovjek koji jede crveni i bijeli luk ima opravdanje da ne odlazi u džamiju sve dok se od njega čuje neugodan miris. <clears throat> Lijepo je i pohvalno čovjek kada ide u džamiju da ide pješici. Znači lijepo je i propisano da čovjek kada ide u džamiju da ide pješice. Svakako to nije obaveza, pogotovo osobama kojima je kuća daleko od džamije, ali znači čovjek treba da zna kada ide i pješači do džamije, za svaki njegov korak će ako Bog da imati dobro djelo i za svaki korak ako Bog da će mu biti oprošten grijeh. Tako da čovjek treba da zna da je pohvalno i lijepo kada ide u džamiju, da se više, što više trudi da ide pješici. Svakako prilikom odlaska pješice neće žuriti, Allah poslanik je kazao u vjerodostinu Hadisu, kada idete u džamiju, dolazite lagano, smireno, nemojte žuriti. Ono što stignete od namaza, klanjajte. Ako ste nešto okasnili, to ćete naklanjati nakon namaza. <clears throat> Misli se, Ako ste okasnili jedan ili dva, tri rekiata od namaza, priključite, trebate se priključiti džematu, nakon toga kada imam preda selam, vi ćete naklinjati ono što ste propustili. <clears throat> Pohvalno i lijepo da čovjek kad ide u džamiju, porani u džamiju, do te mjeri da ode, znači prije zana, uđe u džamiju, klanja dva rekiata, zikri veliča uzvišnog Allaha, uči Kur'an i tako dalje. <clears throat> U dosta vjerodostojnih hadisa eh, Allahu poslanik ali se letu selam sledbenike svoga ummeta je posticao na rani odlazak na rani odlazak u džamiju. Isto tako čovjek prilikom odlaska u džamiju proučit će dovu koja se uči prilikom izlaska iz kući, proučit će dovu prilikom ulaska u džamiju, proučit će dovu prilikom izlaska u džamiju. Svakako ulazak u džamiju biva desnom nogom, a izlazak iz džamije biva lijevom nogom. <clears throat> Lijepo je da čovjek nauči propise koji se vezuju za učenje ezana, u smislu kada čuje učenje ezana, pohvalno i lijepo je da insan ponavlja za muezinom. Kada muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, čovjek će kazati za njim Allahu ekber, Allahu ekber. O tome su došli vjerodostojni hadisi. Osim onog momenta kada se u ezanu kaže hajja ala salah, hajja ala al-felah, tada će čovjek kazati la haule wala kuvvete illa billa. Ostalo će ponavljati za muezinom. Kada muezin završi sa učenjem ezana, čovjek će donijeti salavat na Božje poslanika, nakon toga će proučiti onu poznatu dovu koja se uči nakon ezana. <clears throat> Isto tako, lijepo je znati da čovjek prilikom odlaska u džamiju, kada god da dođe u džamiju, kada god da dođe u džamiju, prije nego što sjedne u džamiji, pohvalno i lijepo je da klanja dva rekiata. Ta dva rekiata islamski učenjaci su nazvali pozdrav džamiji, tehijetul mesđid. Pa kada god čovjek dođe u džamiju, prije nego što sjedne, klanja će dva rekiata. Allah poslanik je u vjerodostojnim hadisima kazao, kada god neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekiata prije nego što sjedni. <clears throat> Lijepo je da čovjek zna da je pokuđeno velikim, velikom pokuđenošću, da čovjek ako je već u džamiji, jezan je učio da iziže iz džamije prije nego što klanja namaz. Ovo se misli na izlazak ako čovjek ne bi imao nikakvu potrebu. Može se desiti da je Ezan učio i čovjek putem telefona dobije neku vijest da mora izići iz džamije, možda mu je se dijete razbolilo, supruga ili nešto drugo, znači nešto veoma bitno U, ko, u tom slučaju čovjek ima pravo da iziđe iz džami, ali u osnovi ako se čovjek zadesi u džami i već je učio ezan za namaz, onda čovjek ne bi trebao da izlazi iz džamije dok ne klanja propisani namaz. <clears throat> čovjek treba da zna da je u islamu strogo, strogo zabranjeno hodati ispred klanjača, tako da čovjek koji ulazi u džamiju i želi da e, stane u prvi saf ili neki drugi saf, treba maksimalno se trudi prilikom ulaska u džamiju i izlaska iz džamije da ne hoda ispred klanjača, Znači, žo, došli su žestoki hadisi u kojima Allah poslanik strogo, strogo zabranjuje da čovjek prolazi ispred osobe koja klanja. Svakako, ovi propisi su općeniti, tako da čovjek i kada klanja u kući ili kad klanja, znači na bilo kojem drugom mjestu, zabranjeno je hodati ispred klanjača. E, veoma je bitno da čovjek zna kada dođe u džamiju da treba da E, kontroliši sebe, svoje ponašanje, svoj glas. Nerijetko nam se dešava da ljudi sjednu u neki čošak džamije, pogotovo ako džamija nije velika, pa razvezu, priču, smetaju drugim ljudima koji su došli tu da bi klanjali, učili Kur'an, da bi zikrili, da bi učivali dovu uzvišnjom Allahu Subhanahu wa ta'ala, pa čovjek treba da ako već i razgovara sa nekim, onda da to čini, znači, e, prigušenim, prigušenim glasom. <clears throat> Kada je u pitanju žena, e, Allah poslanik u vjerodostojnim hadisma zabranio je muškarcima da kada njegova supruga od njega traži dozvolu da ide u džamiju, da ju to zabrani. Znači, osnova je, ako žena traži od muža dozvolu da ide u džamiju, treba da ju to dopusti. Iako, namaz žene je vrijedniji i bolji u kući nego namaz u džami. Jedno veliko pravilo koje naše sestre treba da znaju jeste da je generalno namaz u kući bolji i vrijedniji nego namaz u džamiji. Ali u sve to žena ima pravo da ide da klanja u džamiji. Iako zamoli, traži dozvolu od svoga muža da ide u džamiju, on joj to ne treba uskratiti. Osim ako u njenom izlasku ima nešto sporno i zabranjeno, nekada žene izlaze iz kuće našminkane. To je već šerijetski problem. Ili žene izlaze iz kuće nisu ispravno odjevene i tako dalje. Tako da ako žena prilikom svoga izlaska čini neku zabranjenu stvar, onda muž ima pravo da joj ospori odlazak u džamiju, a svakako sama žena po sebi trebala bi da pazi prilikom izlaska iz kući da ne bude našminkana, da se ne miriše mirisem kojeg čuju i osjete muškarci i da bude ispravno pokrivena. Znači žena prilikom izlaska iz kući svakim danom i u džamiju i mimo džamije treba da bude ispravno pokrivena, da nije našminkana i da nije znači na mirisana. <clears throat> Također, od lijepih stvari koji su potrebne da čovjek zna, vezuju se za e, čovjek u boravku u džami, jeste da je Allah poslani kazao dova između ezana i, i kameta je dova koja se ne odbija kod uzvišnog Allaha. Nerijetko vidimo ljude, veoma rijetko ih vidimo, e, rijetko vidimo ljude da između ezana i kameta uče dovu. Čovjek znači kada dođe u džamiju, kada čuje ezan, klanja će na filu koja se klanja prije farza, nakon toga u slobodnom vremenu će podići ruke i doviti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala ono što mu je potrebno od dobara dunjaluka i ahireta. Allahu poslanik ali se letu selam u vjerodostojnim hadisima je potvrdio da dova između ezana i kameta se ne odbija kod uzvišenog Allaha, pa treba iskoristiti tu privilegiju <clears throat> boravka u džamiji da čovjek između ezana i kameta uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Čovjek vjernik bi trebao da se <clears throat> maksimalno potrudi <clears throat> kada uđe u džamiju da nađe mjesto i da ide prvo da popunjava prvi saf. Nedavno sam o tome pisao pa su e, velik broj ljudi komentarisao nerozumijevajući to pitanje. Vjernik u osnovi treba da se neprestano natječe u činjenju dobrih dijela. Kod nas ljudi dolazi na džumu i dok je ušao u džamiju, džamija je prazna, sjeda pored vrata na stolicu ili se nadnije negdje na neki stub. Vjernik bi trebao kada ulazi u džamiju da ide odma prema prvom safu. Ako ima mjesta u prvom safu, staće u prvi saf. Ako nema, staće u drugi saf. Ako nema, staće u treći saf. A ne da se ljudi raštrkaju, pa jedan sjedi ondje, jedan ondje, jedan se nageo na stub, jedan se nageo na zid, jedan sjedi na stolici, jedan pored vrata, ne. Ne džamija se popunjava od prvog safa. A najvrijedniji saf je prvi saf. Tako da čovjek vjernik kada uđe u džamiju, znači zaputit će se prvom safu. Ako ima mjesta u prvom safu, staće u prvi saf. Ako nema, normalno da će klanjati u drugom safu. Interesantno je kada sam ja pisao o tome da ljudi trebaju stati ići u prvi saf, da je bilo ljudi koji kažu pa ne možemo svi stati u prvi saf, trebalo bi, kaže, džamije grati da su toliko duge da svi možemo stati u prvi saf. To nikada niko nije rekao, ali može bolestan razum tako razumjeti. Logično je ako nima mjesta u prvom safu, da će čovjek klanjati u drugom safu. Pa je lijepo i pohvalno da čovjek kada ulazi u džamiju, odma ide i traži mjesto u prvom safu. Isto tako vjernik bi trebao da se poduči propisima ravnanja safova. Allahu poslanik žestoko je korio ashabe onda kada ne bi poravnali svoje safove. Nažalost, nerijetko nam se dešava da u džamijama naši safovi su krivi, nisu popunjeni, nisu zbijeni. Imate ljudi koji su alergični na to da ga neto, neko dotakne u namazu. A sahabi kada bi ravnali e, safove, spajali bi rame uz rame i članak, nožni uz članak. Određeni ljudi hoće naučiti ovaj kod kuće da mu je široko, pa i u džamiji bi da mu je široko, nemoj da ga ko slučajno dotakni. Kod kuće čovjek klanja kako hoće. U džamiji se pridržava kodeksa koji je propisan za džamiju. Pa čovjek u džamiji treba da poravna safove, da se popuni safovi i tako dalje. Pa je ispravno i pametno i potrebno da vjernik uh, se bodući kako i na koji način se ravnaju safovi. Isto tako, e, vjernik treba da se poduči propisima slijedženja imama. Nerijetko nam se dešava da ljudi pretiču imama. Allah poslanik je strogo, strogo zabranio da neko određenu radnju čini prije imama. Kaže Allah poslanik ali se letu selam ili ćete vi prestati preticati imama ili će Allah Đelšanu vaše oblike preticati pretvoriti u oblike vaše glave i vaše oblike u magarećije glave i magarećije oblike. Pa je znači strogo, strogo, strogo zabranjeno da čovjek pretiče imama. Pa je bitno da čovjek kada dođe u džamiju, kada uđe i klanja za imamom, treba da zna kako i na koji način da klanja u džematu i da slijedi i da slijedi imama. Isto tako <clears throat> Čovjek će prilikom ulaska u džamiju poselamiti one koji su prisutni u džamiji lagano i lijepo, bez neke velike halabuke i nerijetko se dešava da ljudi uđu u džamiju Esselamu alejkum, da ga sva džamija čuje i oni izvan džamije. Čovjek će lagano tihim glasom nazvati selam onima koji ga koji ga čuju. Čak je propisano ako neko u džamiji klanja da i takvoj osobi nazove selam, svakako neće se sa njim rukovati. Osoba koja klanja će odgovoriti i šaretom ruke ili prsta i šaretom prsta ili šaretom ruke. Znači tako je Božji poslanik odgovarao ashabima kada bi ulazili u džamiju i zatekli bi Božjeg poslanika da klanja, oni bi mu nazivali selam, a Božji poslanik bi odgovarao i šaretom. Tako da insan treba da se poduči tim propisima, nazvaće selam tiho, blago, pa makar u džami bio neko ko klanja, znači nazvaće mu selam, a on će mu odgovoriti, odgovorit će mu i šaretom. <clears throat> E, bitno je da čovjek kad ide u džamiju da se poduči propisima kako se priključiti džematu ako kasnimo. Koliko puta sam gledao da ljudi dođu u džamiju, okasnili su primjer radi dva rekiata. Nakon što imam preda selam i on preda zajedno sa imamom selam, ne zna ustati i naklanjati ono što treba da naklanja. Pa insan vjernik treba da se kroz ilmihal, kroz knjige, kroz znači predavanja, fala Allahu, sve to ima pojašnjeno na predavanjima, u knjigama, kako se priključiti džematu, kako se ponašati ako smo okasnili, ako smo okasnili u džemat. Isto tako <clears throat> od stvari koje čovjek treba da zna, a nerijetko nam se dešava da radimo suprotno tome, jeste da u džamiji nema rezervacije mjesta. Imate ljudi, pogotovo onih malo stariji, koji hoće da svaki namaz klanje na istom mjestu. I ako neko prije njega dođe, ne smije stati kaj to je mjesto tog i tog. To nema u islamu. Džamije su Božije kuće. One pripadaju onome ko prije dođi. Insan, ako je došao prvi, može klanjati na svom mjestu. Ako nije došao, treba da to mjesto popuni onaj koji je došao prije njega. E, isto tako, čovjek treba e, da se trudi da na bilo koji drugi način ne uznemirava klanjače. Nerijetko nam se dešava da ljudi e, zaboravi isključiti zvono u mobitelu. I onda se desi da u toku namaza neko nazove, pa čovjek ne smije da se pomjeri u namazu, pusti da mobitel zvoni cijelo vrijeme. Čovjek će, ako se desi takva situacija, slobodno u namazu izvati mobitel, isključiti zvono, staviti ga i nastaviti klanjati. Allahu poslanik ali se letu selam u propisanim farz namazima znao je držati svoju unuku u mamu. U namazu je držao u naručju. Pa kada bi odlazio na seđu spuštao bi. Kada bi se vraćao, opet bi uzimao i držao bi u naručju i tako bi predvodio namaz. Pa kažu islamski učenjaci, s novom hadisu i mnogim drugim hadisima, ako u namazu čovjek ima potrebu za određenim pokretom, on će taj pokret i napraviti i neće mu to pokvariti namaz. Svakako da zvonjenje mobitela, pogotovo ne daj Bože ako je u pitanju muzika ili nešto drugo, to uznemirava klanjače, čijelu džamiju uznemirava, uznemirava, tako da će čovjek izvati mobitel iz džepa, isključit će zvono, vratiti mobitel u džep i nastaviti klanjati bez ikakvih problema. U svakom slučaju, to su neki osnovni propisi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, 20-ak osnovnih propisa koji se vezuju za čovjekov odlazak u džamiju. U 314. poglavlju na 767. stranici kaže imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi u naslovu uh, pod poglavlja zabranjeno je zaklinjati se stvorenjima kao što su vjerovjesnik, keaba, meleki, nebesa, očevi, životi, duša, glava, vladarijev život i dobrota, nečija grobnica i emanet, povjerenje, a zaklinjanje emanetom najstrožije je zabranjeno. <clears throat> Jedno novo poglavlje koje je doista potrebno velikom broju e, naših sugrađanja a to je velik broj ljudi kada priča, osjetite, osjetit ćete kako se kroz priču nekada nenamjerno, ali se zaklinje majkom, zaklinje se ocem, zaklinje se životom, pa malo pobožni, oni se zaklinju čabom, zaklinju se pegamberom i tako dalje. Znači moramo naučiti jedno veliko, veliko pravilo. U islamu nije dozvoljeno zaklinjati se bilo čime, osim Allahom. Ne smije se čovjek zaklinjati u islamu osim Allahom. Ili njegovim nekim svojstvom. Znači Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Samo time se u islamu može zaklinjati. Sve mimo toga je zabranjeno. Da ne nabrajamo životom, ocom, majkom, kjabom, poslanikom, musafom, bilo čime – Ovo je jedna velika, velika platforma. Određen broj ljudi, znači, ima nejasnoću, pa, pa vidi da se uzvišeni Allah Đelešanu Kur'anu zaklinje tako mi vremena i tako dalje. Zaklinje se različitim svojim stvorenjima. Uzvišeni Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. I on ima pravo kao stvoritelj da se zakune čime hoće. A nama je naš gospodar zabranio da se zaklinjemo bilo čime osim gospodarom Allahom, njegovim imenima, njegovim svojstvima, ništa više. Zabranjeno je čak zaklinjati se i mushafom kao knjigom. Dozvoljno je se zaklinjati Kur'anom. Ako mislimo pod Kur'an, Allahov govor, pošto je Kur'an, Allahov govor kojeg je on kazao, pa je Allahov govor njegovo stalno svojstvo, pa je dozvoljeno se čovjek zakune Kur'anom, ali ne mushafom. To su dva različita termina. Kur'an je Allahov govor zapisan riječima u knjizi mushaf, u mushafu. Pa je mushaf knjiga, mushaf je Znači, papir, pa se nije dozvoljeno zaklinjati musafom, ali je dozvoljeno se zaklinjati Kur'anom, jer je Kur'an Allahov govor. To su osnovne stvari koje bi čovjek vjernik trebao da poznaje u pogledu zaklitvi. Još jednom da ponovimo, nije dozvoljeno zaklinjati se bilo čime osim Allahom, njegovim nekim imenom i njegovim nekim svojstvom. Allahu poslanik se dosta puta zaklinjao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, tako mi gospodara kjabi, na koga se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. To što se uzvišeni Allah u Kur'anu zaklina na više mjesta nekim od svojih stvorenja, To je njegovo apsolutno pravo, pošto je on stvoritelj zemlje i nebesa, ima pravo da se zaklinje čime hoće, dok u vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nam je zabranio da se zaklinjimo bilo čime drugim osim uzvišenim Allahom. Pa da čujemo te hadise. U 1707. hadisu od Ibnu Omera se prenosi da je Allahu poslanik rekao uzvišeni Allah zabranjuje vam da se zaklinjete svojim očevima a onaj ko se zaklini, neka se zakuni Allahom ili neka šuti. <clears throat> Vidimo ovdje tri propisa. Prvi propis kaže Allah poslanik, uzvišeni Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Či znači, zabranjeno se čovjek zaklinje ocem, majkom, prijesednikom, poslanikom, kjabom, životom i tako dalje. Kaže, uzvišeni Allah vam to zabranjuje. Ok, to je prvi propis. Druga stvar, onaj koji se zaklinje, kad se zaklinje Allahom ili neka šuti. To je treća stvar. Znači, osoba koja hoće da se zakune, može da se zakune samo Allahom, njegovim imenima, njegovim svojstvima ili neka ili neka šuti. Kaže se u 1708. hadisu od Abdurrahmana ibn Semuri, on prenosi da je Allah poslanik rekao ne zaklinjite se tagutima, niti svojim očevima. Kaže imame neve i pod izraz tagut misli se idoli i kipovi. Znači, da se čovjek ne zaklinje lažim božanstvima. U to vrijeme kada je Allah poslanik živio i kada je poslan, ljudi su imali božanstva i zaklinjali su se tim božanstvima. Pa im je Allah poslanik strogo zabranio da se zaklinju svojim božanstvima ili svojim očevima pa je ovo znači dodatni propis da nije dozvoljeno se zaklinjati niti bilo kakvim drugim lažnim božanstvima, niti očevima. <clears throat> U 1709. hadisu stoji od Bureide radi Allah, te prinosi da Allah poslanik rekao, ko se zakuni emanetom, povjerenjem, takav nama ne pripada. Zato imam Nevi Rahmetullah Jalihi kada je u onom naslovu uh, e, cijeline spomenuo da je posebno e, zabranjeno zaklinjati se povjerenjem i emanetom. Jasno, Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovdje zabranjuje da se čovjek zaklinje emanetom i da takav ne pripada Božijem poslaniku i onima koji slijede Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam. <clears throat> Kaže se u 1711. hadisu od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik, da je čuo Ibnu Omer, kako je neki čovjek rekao, ne, tako mi kjabi. Pa mu je kazao, ne zaklinji se sa nečim osim Allahom. Jer sam čuo Allahog poslanika, ali se letu selam kako kaže, ko se zakune nečim osim Allahom, takav je učinio kufr ili širk. Pogledajte koliko je u islamu zabranjeno da se čovjek zaklinje nečim mimo Allaha, Do te mjeri da poslani kaže insan koji to uradio učinio je kufr, učinio je širk. Kufr i širk to su najveći grijesi. Svakako insan kada bi to i uradio, on nije izišao iz islama. Moramo ispravno sad, pogledajte kako neispravno, e, znači kako čovjek koji bi samo čitao knjige, ne vraćajući se na govor u lemiji, ne, ne stavljajući taj hadis u ostali hadise Božeg poslanika ali se letu selam mogao bi pogrešno svatiti propis. Može se desiti da neko čuje nekoga kako je se zakleo svojom majkom. Kaže, halo, ti si čafir, poslanik je za tebe rekao, ko se zakune nečim mimo Allaha, počinio je kufr i širk. Kažu islamski učenjaci, ovdje se želi kazati koliko je ta stvar zabranjena, koliko se trebamo toga čuvati kao što se čuvamo kufra i širka. Ali ako bi se desilo da to čovjek kaže, on nije izišao iz vjeri. Svakako ako čujemo nekoga da se zakljeni nečim mimo Allaha, trebamo ga na lijep način upozoriti. Kaz, brate moj dragi, Allah te nagradio. Vjerujem da to radiš iz neznanja ili to radiš zato što imaš naviku, ali trudi se, Allah te nagradio, to više ne ponavljaš jer je strogo, strogo u islamu zabranjeno. To je jedan veliki grijeh, jedan znači ogroman grijeh da se čovjek zakljeni nečim mimo Allaha uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, toliko je to veli grijeh i toliko je zabrajeno da je to Allah poslanik alihi salatu wasalam nazvao kufrom, nazvao širkom, uporedivši to sa kufrom i sa širkom. Pa se čovjek vjernik treba kontrolisati. Vjernik treba da kontroliše svoj jezik. Šta govori, kako govori, kako se izražava. Da, može se desiti da čovjek ima naviku pa nekada preleti ali treba paziti, kontrolisati svoj jezik. <clears throat> Nakon toga, Imam Nevi Rahmetullahi Alehi prelazi u jedno novo poglavlje, jedno novo interesantno poglavlje, 315. poglavlje, nakon što je citirao nekoliko hadisa iz kojih smo naučili da u islamu strogo zabranjeno zaklinjati se nečim mimo Allaha, Imam Nevi Rahmetullah Jalihi prelazi na jedno srodno poglavlja, to je da je u islamu mnogo veli grijeh da se čovjek lažno zakune, a tom lažnom zakljetom opet želi da e, postigne određene dunjalučke privilegije i satisfakcije. Prvenstveno kada čovjek ode kod kadije, pa se zakune lažno, pa na osnovu te zakljete pridobije određena prava. Jer u islamu, u islamu znači, E, kada insan bude e, znači optužen, ima verzija, ima varijanta, može čovjek doći kao svjedok da lažno svjedoči. A može doći varijanta da onaj koji je tužio čovjeka nema dokaz. Čovjek dođe i kaže Kadi, e slušaj Kadija, ovaj insan je od mene ukruo auto. Prvu stvar koju Kadija pa, kaže tome koji tuživa, koji tuži, imaš li dokaz? Kaže, nemam dokaz onda traži od onoga za koga se tvrdi da je to nešto ukrao, da se zakune i završena stvar. U svakom slučaju imamo u islamu varijante kada čovjek može svojom zakljetvom, može svojom zakljetvom priuštiti tuđe pravo i hak. To je jedan od velikih, velikih grijeha u islamu da se čovjek pozivajući se na Allaha zakljetvom slaže pa ta zakljetva bude razlogom da nešto ostvari od dunjalučkih koristi. Pa da čujemo šta kaže imam Nevi 315. poglavlje, namjerno krivo kljetstvo najstrožije je zabranjeno. Namjerno lažno zaklinjanje u islamu je strogo, strogo zabranjeno. Allah Žešanu kaže u Kur'anu وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ Čuvajte svoje zakljetve. Ovaj kuranski ajet je širok, sveobuhvatan. Čuvajte svoje zakljetve, zaklinjte se samo Allahom. Čuvajte svoje zakljetve, nemoj da se zaklinjete lažno. Čuvajte svoje zakljetve, nemojte se poigravati sa zakljetvama. Čuvajte svoje zakljetve, ako ste se već zakljeli na nešto, onda ispunite ono za što ste se zakljeli. Allah Žešan kaže وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ Čuvajte svoje zaklite. Nemojte da budete od onih koji se zaklinju za sitnicu, koji se poigravaju, koji se lažno zaklinju, koji se zaklinju na neispravan način i tako i tako dalje. Pa kaže imam en nevevi, namjerno lažno zaklinjanje najistrožije je zabranjeno u islamu. U 1712. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala prenosi da je kazao. Vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam rekao je ko se zakuni kako bi bespravno prisvojio imetak muslimana, susrešće se s Allahom, a on će na njega biti srdit. A zatim je Allah poslanik ali se letu se nam to potvrdio u te učeći određene kuranske ajete. Kaže Allah poslanik, ko se zakuni lažno da bi prisvojio imetak onaj koji mu ne pripada, on će doći na sudnji dan, a njegov gospodar će na njega biti srdit. O moj robe, ti si zloupotrebio zakljetvu mojim imenom da bi ostvario i ukro tuđu imovinu. Zato će čovjek doći u tom najtežim danu, kada mu je rahmet i milost njegovog gospodara najviše potrebna, on će zateći svoga gospodara kako je srdit i ljut na njega. Pa je znači s novom hadisu i mnogim drugim hadisima koji ćemo citirati u islamu strogo zabranjena lažna zakljetva. Pogotovo lažna zakljetva u kojoj bi čovjek uzurpirao tuđa, uzurpirao tuđa prava. Pogledajmo sljedeći hadis u 1713. hadisu od Ebu Umami radijallahu ta'ala prenosi se da je Allah poslanik rekao Ko svojom zakljetom uzurpira pravo nekog muslimana, Allah će ga sigurno kazniti vatrom i zabraniti mu džennet. Neki čovjek upita, čak i ako se radi o noć, nečemu neznatnom, Allahov poslanik odgovori, pa makar se radilo i o mi svaku. Allahu ekber. Pogledajte kako je islam savršen. Kako je islam potpun i lijep. Kaže Allah poslanik, onaj ko se zakunije lažnom zakljetvom, da bi uzurpirao tuđe pravo, Allah će ga kazniti vatrom. To je jedna kazna i zabran će mu ulazak u džennet. Kažu ljudi, Allah poslaniće, pa dobro, šta ako se radi o nečemu sitnom? Kaže Allah poslanik, makar se radilo o nečemu sitnom, pa makar se radilo o misvaku. Misvak je ona grančica grančica drveta ovolipa, ovolika, kojom ljudi čiste zube. Njena vrijednost je pola marki. Ovaj hadis nas uči koliko su tuđa prava skupa. Pogledajte danas cijeli svijet. Kako se uzurpiraju države, njihovi prirodni resursi, kako se protjeravaju ljudi, kako se uzurpira njihova imovina. Imovina. Na sudnjem danu će čovjek odgovarati ako uzurpirao tuđi misvak. Grančica od drveta kojom čovjek čisti zube. Pa čovjek vjernik treba da se pazi da se priprema za sudnji dan i da pokuša da bude od onih ljudi koji na svojim plećima nemaju apsolutno nikakvih tuđih hakova i tuđih prava. Nemoj da mislite da Allah Đelešanu ne zna i da se ne vodi stroga evidencija ko je kome šta uzurpirao. Kada podsredstvom određenih prijesednika i njihovih naredbi i njihove vojske bude uzurpirana jedna država. Nemoj da mislite da se to ne vodi u milimetar precizno i da će za to sve taj prijesednik i njegova vojska odgovarati.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 Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Trun, uzmeš iglu i na vrh igli ima trun. E traj trun dobra, vidjet će se na sudnjem danu. Ali ko uradi trun zla, vidjet će ga one dove, one suze, ono protjerivanje ljudi, silovanje žena, ugnjetavanje ljudi, sve će se to naplatiti na sudnjem danu, na danu kada ne bude ni imetka, niti bilo čega drugog, samo znači ima kažnjavanje i uzimanje tuđih grijeha. Kaže se u sljedećem hadisu, 1614. hadisu, od Abdullaha ibn Amra, ibn El Asa, radi Allahu ta'ala, prenosi da je Allah poslanik rekao, veliki grijesi su pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Ovaj hadis bilježi imam Buharija, kaže Allahu poslanik, u islamu su četiri najveća grijeha. Učiniti širk, smatrati nekoga ili nešto ravnim Allahom činiti ibadet nekome i nečemu mimo Allaha. Neposlušnost roditeljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Ovo su četiri griha kojih se čovjek vjernik treba maksimalno, maksimalno truditi da ih izbjegava. Ne daj Bože činiti širk Allahu najveći grijeh kojeg Allah nikom je prostiti neće. Nepokornost roditeljima, nepokornost roditeljima, Pogledajte nakon prava gospodara, odma je pravo roditelja, nepravedno ubijstvo i lažna i lažna zakljetva. <clears throat> Nakon toga imam Enneju Rahmetullahi Alihi započe jedno novo, uh, jedno novo uh, poglavlje ako Bog da, još ćemo to poglavlje e, završiti i ako Bog da, time ćemo i završiti večerašnje predavanje. E, kaže, imame nevi 316. poglavlje, onome ko se zakuni, obaveži se na nešto, pa uvidi da je bolje da postupi drugačije, povalno je da prekrši zakljetvu i oradi onako kako misli da je bolje, a da se za prekršenu zakljetvu iskupi. Jedno mnogo bitno interesantno poglavlje. Nakon što nam je imame nevi pojasnio, čime se možemo zaklisti. Nakon što nam je pojasnio opasnost lažne zakljetve, pojašnjava nam verziju da čovjek kada se zakunije za nešto, nakon toga svati da je pogriješio, da ima pravo u islamu čovjek da prekrši tu zakljetvu ako je određena stvar za koju se zakljeo, znači vidio je da je pogriješio, ima pravo da prekrši zakljetvu i da se iskupi za tu prekršenu zakljetvu. Pa ćemo ako Bog da do kraja ovog predavanja ukratko govoriti o tome, a u narednom predavanju ćemo ako Bog da govoriti detaljno o propisima koji se vezuju za zakljetvu i kršenje zakljetvi. Pa kaže se, znači ima me nevi, kaže onome ko se zakljetvom obaviže na nešto, pa uvidi da je bolje da postupi drugačije. Pohvalno je da prekrši zakljetvu i uradi onako kako misli da je bolje, a da se iskupi za zakljetvu. Znači čovjek se zaklijete i kaže, Tako mi Allaha više neće obilaziti tog i tog insana. Nakon toga shvati da je pogriješio. Šta će uraditi? Prekršće zakljetvu. Obići će tog insana, otići će kod njega, a iskupit će se, iskupit će se za prekršenu zakljetvu. Može, imaju dvije verzije. Može prvo da se iskupi, nakon toga da prekrši zakljetvu. Može da prvo odje prekrši zakljetvu, uradi ono za što je se zakljio da neće uraditi, uraditi, a nakon toga da se iskupi. To su oba dvije verzije koje su ispravne. Ponavljamo, čovjek se zakune da nešto neće uraditi. Nakon toga ispostavi da je pogriješio, da je bolje da to uradi, on će uraditi to dijelo, ali nakon toga će se iskupiti za prekršenu zakljetvu ili će prvo iskupiti se, a nakon toga će prekršiti zakljetvu. Kaže se, u hadisu 1715. od Abdurrahmana ibn Semuri, da je Allah poslanik rekao, kada se zakuneš pa uvidiš da je nešto drugo bolje od onoga što si se zakljao, uradi ono što je bolje. Prvo uradi, a iskupi se za zakljetu. U drugom hadisu stoji od Ebu Hureyri, ko se zakune na nešto, a onda uvidi da je nešto drugo bolje od onoga za što se zakljao, neka se iskupi za zakljetu i neka učini ono što je, neka učini ono što je bolje. Znači imamo dvije vjerodostojne predaje od Božijeg poslanika. U jednu je došlo neka se iskupi, a nakon toga neka prekrši zakljetvu. U drugo je došlo neka prekrši zakljetvu, nakon toga neka se iskupi. Ono što je nama bitno da zapamtimo jeste ako bi se desilo se čovjek zaklete za određenu stvar, nakon toga svati da je pogriješio. Ima pravo da prekrši svoju zakljetu, prekršit će zakljetvu, uradit će ono što je o, o, rekao da neće urati, a nakon toga će se iskupiti za prekršenu, za prekršenu zakljetvu. <clears throat> Kaže se u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik kazao u 1718. hadisu da neko od vas ustraje u zakljetvi koja se tiče njegove poroci, To mu je veći grijeh kod uzvišnog Allaha nego da prekrši zakljetu, a potom se za nju iskupi onako kako je propisano. Kaže Allah poslanik, pogledajte milost Islama. Imate, kaže, ljudi zakunu se određenom zakljetom gdje njegova porodica trpi. Kaže Allah poslanik, bolje je da prekrši tu zakljetvu, nego da njegova porodica trpi, to mu je veći grijeh, prekršit će, kaže, zakljetvu i nakon toga će se iskupiti za prekršenu zakljetvu. Generalno je, znači, opet, hadis nam ukazuje da u islamu čovjek, ako se je zakleo, pa svati da je pogriješio, ima pravo da prekrši zakljetvu, a iskupit će se na jedan od sljedećih načina. Kaže se, eh, Allah Žešanu kaže u Kur'anu, Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Iskup za prekršenu zakljetvu je da deset siromaha običnom hranom koju hranite, čeljat svoju nahranite, ili da ih odjenite ili da roba, robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka tri dana posti. Znači, ovo je, e, ako Bog da rezimirano, kako ćemo se iskupiti za prekršenu, e, za prekršenu zakljetvu, ako Bog da u sljedećem predavanju ćemo detaljno govoriti o zakljetvama i kršenju e, zakljetvi i govorit ćemo o iskupu. Znači, insan ako je se zakljuo za nešto, pa je shvatio da je pogriješio. Želi da se iskupi za tu zakrijetvu ili nakon prekršaja ili znači prije prekršaja ima pred sobom tri verzije. Ili da oslobodi roba. Danas nemamo robstva koje je vidno. Svi smo mi robovi, ali hajde, nema više robstva. Ili da nahrani deset siromaha prosječnom hranom koju hrani svoju porodcu. Današnja prosječna hrana je primjer radi neki doner, neki e, porcija čevapa i tako dalje, porcija variva u nekom restoranu da nahrani deset siromaha hranom koju hrani svoju porodicu. Ili da odjene deset siromaha, da im kupi neke odjevne prijedmete. Kažu neki islamski učenjaci, taj odjevni prijedmet bi trebao da bude takav da može u tom prijedmetu čovjek da klanja, u toj odjeći. To bi možda danas bila neka majica i neke hlače. Znači da deset siromaha odjeni. Imamo znači tri verzije. Ili osloboditi roba, ili nahraniti deset siromaha, ili odjenuti deset siromaha. Ako ni jednu ovu ne može, tek tada će čovjek prijeći na drugu sara, to je post tri dana. Zapamtite ovo i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje druženje ili današnje, Neispravno je po konsenzusu islamskih učenjaka kada čovjek prekrši zakljetvu odma postiti tri dana kao iskup za prekršenu zakljetvu. Insan koji bi prekršio zakljetvu i postio tri dana, a ima mogućnost da nahrani siromahe ili da ih odjene, njegov post nije ispravan, odnosno nije to iskup za prekršenu zakljetvu. Nerijetko nam se dešava da naša braća i sestre koji površinski znaju propise Islama, prekrše zakljetvu i kaže moram postiti tri dana da bi se iskupio. Znači, neispravno je pristupiti postu tri dana ako imamo mogućnost da nahranimo deset siromaha prosječnom hranom koju mi hranimo svoje poroce ili da ih odjenimo. Ako to nismo u mogućnosti, Ako smo toliko siromašni, tada prelazimo na četvrtu verziju, a to je da ćemo postiti tri dana. Još jednom rezimiramo, čovjek u islamu se može zaklijesti za određenu stvar. Ako svati da je pogriješio što je se zakleo, može to prekršiti. Ima dvije verzije. Može da prvo prekrši zakljetu pa da se iskupi. Može da se iskupi pa da nakon toga prekrši zakljetu. Rekli smo iskup, će biti na jedan od tri načina, tako nam kaže uzvišenje Allah u suri El Maide, ili će osloboditi roba robstva, ili će nahraniti deset siromaha prosječnom hranom koju on hrani svoju porodcu, ili će ih odjenuti odjećom u koju oni mogu klanjati namaz. Ako ove tri stvari nije u mogućnosti, tada će prijeći na četvrtu stvar, a to je post tri dana. Ako ne može ove tri stvari, postiće tri dana i time se iskupio za prekrišenu zakljetvu. U svakom slučaju, ovdje ćemo se zaustaviti. Ako Bog da, u jednom od narednih predavanja, kada nastavimo, ako Bog da, govorit ćemo detaljno o propisima koje bi trebalo da poznaje svaki vjernik, a vezuju se za zakljetvu. Subhaneke, Allahumma debi hamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilaik. Amen.